Azken egin hoietan gozatzen gia alderdi guzien barne boskekin, Dominika. Eskuin muturi alat interesatuko gia. Ez dutxo maite izen hoi hasteko, mutu eta uturi harteko hitz bat emaiten baitu. Front Nazionala edo Bontu Nazionala proposatzen dut beraz egunko kronikantako. Han ez da etxit bestetan bezala igaiten demokrazia. Han, kandidatak edo haitageiak ehuneko ehuna ukeiten du bekiden bosketan. Bon, bai han kandidat bat baizik ez da han familiako lau jente alderdian lau postu handienetan, Jean-Marie Itxusia, uhu esko lehen daka egiza, Marine, Marine Senhara, euh, Marinen Senhara, eta gaztia, edera, amiagarria blunda den Marion Marechal, bai Marechal, Marechal bezala ez ez beten aia bestia, bigerlak ezagutu dutinak hurentik. Han, Greziako eskuin mutureko Zero Juif programaikin ados Rusiako Putinen soja hartzen da, bena, ben araba, eh, ben arabera, ideia oetaik bada ben alderdian. Beraz, jala urte zuma eta espantsa alderdi hoi hilen zela, bebe gibako txeko lehendakaia zentuko zelaik. Bontu nazionalak ez ukila habo botzik. Botzik ginen, jakin laik neskatsuna batu kentzila. Itxuski trompatu ginen. Itxuaz beha kambiatu dia. Hoi, emaztiak ditugu behatzen, behatzak dia altsatzen eta ondoko mitingan kidiak behabatzen. batzen bat beraz kandidat bezala, bena bi emazte alderdiko bi postu nausietan. Eta hortan, Maliuski, aitortu behar dugu besten kantian abantzila diela. Abai, urentzeko, ben slogan. Hone, xenu. Azkenian, ipuin bat hoartazten deit. Blanche negei, sorgina batek xagar eder bat proposatu zeion. Hor, kontraioa dugu, blanche negek deiku xagar ximaltuik bat prezentatzen bena hauek ikusten dugia, nek ez.